Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 27-ն է, տարվա 58-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1833 թվականի այսօրը Նիկոլայ առաջինը հաստատեց հայկական մարզի զինանշանը։ 1932 թվականի այսօրը անգլիացի ֆիզիկոս Ջեյմս Չեդվիկը հայտնագործեց նեյտրոնը։ 1988 թվականի այսօրը Արցախյան շարժումը կանգնեցնելու նպատակով Խորթային Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում սկսվեցին հայազգի բնակչության երրորդյա ջարդեր։ Այսօրը ծնվել են 272 թվականի այսօրն է ծնվել Հռոմի կայսր Կոստանդիանոս Ամմեցը։ 1860 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ նկարիչ, արվեստի տեսաբան եւ թարգմանիչ Վարդգես Սուրենյանցը։ Վարդգես Սուրենյանցը ծնվել է Ախալցխայում, հոգեվորականի ընտանիքում։ Նախնական կրթությունը ստացել Լազարյան ճեմարանում, այնուհետև շարունակել ուսումը Մոսկվայի մեծ հեղինակություն ունեցող գեղանկարչության, քանդակագործության եւ ճարտարապետության ինստիտուտում։ Իբրև նկարիչը ձևավորվել է Մյունխենի Կայսերական ակադեմիայում։ Տիրապետելով 10 լեզուների Սուրենյանց ուսումնասիրել է տարբեր ազգերի արվեստն ու գրականությունը։ Ժամանակակիցների վկայությամբ նա պարսկերեն, հաֆեզ ու խայամեր արտասանում անգլերենից Շեքսպիր ու Ուալտ թարգմանում, իտալերենով զեկուցումներ կարդում, գրում գերմաներեն գրքերի առաջաբաններ, հայոց լեզվի բոլոր բարբառներով զրուցում թուրքական ջարդերից փախած գաղթականների հետ, ռուսերենով կատակում իր բարեկամ Իլա Ռեբինի հետ։ Մյունխենից վերադառնալուց հետո Սուրենյանցը մասնակցել է դեպի Պարսկաստան կազմակերպված գիտարշավին։ Սուրենյանցը ապրել եւ ստեղծագործել է օտար երկնքի տակ, բայց իր ամբողջ էությամբ եւ հոգու ամեն միթելով կապված եղել հարազատ ժողովրդին, հույզերի ու խոհերի թարգմանը, 1845 թվականի այսօրն է ծնվել հայ հրապարակախոս պոզիտիվիստական սոցիոլոգիական մտքի ներկայացուցիչ Գրիգոր Արծրունին։ 1910 թվականի այսօրն է ծնվել հայ շախմատիստ, շախմատային կոմպոզիցիաների հեղինակ Հենրիկ Գասպարյանը։ 1918 թվականին նկարիչ Ժիրար Չուլոյանը, նա դեկորատիվ կերարական արվեստի ներկայացուցիչ է։ 1932 թվականի փետրվարի 27-ին է ծնվել անգլոամերիկյան դերասանուհի Էլիզաբեթ Թեյլերը։ Թեյլերը համարվում է Հոլիվուդի ոսկե դարի մեծագույն դերասանուհիներից մեկը։ Ամերիկյան կինոակադեմիան իր կողմից հրապարակված ամերիկյան բոլոր ժամանակների ֆիլմերի 100 մեծագույն աստղերի ցանկում նրան ընդգրկել է 7-րդ տեղում։ 1937 թվականի փետրվարի 27-ին է ծնվել հայ ռեժիսոր, սցենարիստ եւ դերասան Ալբերտ Մկրտչյանը։ 1947 թվականին լատվիացի ջութակահար Գիդոն Կրեմերը 1957 թվականին ծագումով իտալացի ամերիկյան դերասան Ջոն Թուրթուրոն Նա խաղացել է 85-ից ավելի ֆիլմերում, 5-ական ֆիլմերի ռեժիսոր եւ սցենարի հեղինակ է։ 1959 թվականի փետրվարի 27-ին է ծնվել հայ դերասան, սցենարիստ եւ կատագերգու Վարդան Պետրոսյանը։ 1980 թվականի այսօրն է ծնվել հոլանդացի դիջեյ Դոն Դիաբլոն։ Այսօրը տոնում են։ Դոմինիկյան Հանրապետությունում այսօր անկախության օրն է։ Հունաստանում Սելենայի Լուսնի օրը, Արեմտյան Սահարայում այսօր անկախության օրն է։ Այսօր փետրվարի 27-ն է, տարվա վարտի մնաց 307 օր։